arto contra o anxio. La moderna viv stilo estas excita, movo plena, plena de zorgoi cae urgiai situatioi. Tio postulas de niai corpoi constantan penadon cae de niai mensoi constantan strecigion. Anxio estas ia spezza moderna pandemio pli multe homoi clopudas solvi tion problemon, ciu facte influas nian san staton, per tranquilligae piloloi. Cetiu i parte mildigas la angorsentoen, sed longa englutado de medicamento medicamentoi povas dangere conduci al chemia dependo, do ne tauga solvo laulonge de la tempo. La vera solvo por la problemo de cronica anxio estus vere la changio de nia viv stilo, serge de pli tranquilla vivo cae vivo ritmo. Ancao ne facila afero, tamen iui exercigioi se regule practicatae povas riposigi la menson cae mildigi nian ciutagan anxion. Tio estas practicado de arto. Ec se iu homo ne havas grandan talenton por arto, tamen li povas treinigi en disciplina maniero por producti ion en la campo de musico, designato, au pentrado, cae poesio. La jornalo The New York Times publicigis interesan articolon pritio amusa agrabla maniero regali la menson per agrabla malstrecigio. Ciu persono povas fari tion. Plei multe homoi ne attentas che de tempo al tempo bellae, interessae, necutimae pensoi spontane venas en ilian capon. Ien estas momento sidigi, concentrigi, cae clopodi scribi ilin en formo de libera poemeto. Se oni practicas tiun verkadon, gi iom post iom farigas pli flua cae effica. Cae estas plesuro collecti tiun poemetoin en caereto au sendi ilin al amico, al familiano, al amato, al collego. Similan sperton oni povas havi relate al designado. Oni povas esprimi sentoin per simplei, modestai designajoi. Se oni permessas che ideoi venu en la capon sen mem critiquemo. Abstractae estrecoi povas esprimi cachitain, neconsciain sentoin, cae tion psicologo iam de longa tempo pristudis et infanoi. Ne temas pri la estetica valoro de tiu i designajoi, sed pri la sentoi montritai per ili. Plei simpla maniero sur citiu campo estus utiligi la furora in bildo in kiuin one devas nur colorigi. Anca tiu i estas efficai malstrecigiloi. Studo montes che colorigo de mandaloi, ronda e simetria e abstracta e figuroi usatei por meditado, dum dudec minutoi estas effica tranquilligilo. Relate al musico, la contra anxia effico estas vaste conata. Felicia estas tiui homoi, kiui povas ludi music instrumenton, sed ne nur tiui. Ancao ofta cantado estas mense bon fara cutimo, Exemple, se oni partoprenas en coruso, cae ce esti concerton, cae simple ofte reservi tempon en la vivo por ausculti belan, tranquilligan musicon. Ien sugestoi por havigo de pli tranquilla menso stato. Vercu poemeton, desegnu bildoin, ocupigiu pri musico. et se vine estas aparte talenta artisto.